Ya ayyuhar rahimakumullah Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Hakim A'udzu billahi minasyaitonir rajim La in syakartum la ajidannakum wa la in kafartum inna adzabillah sadid Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu utaima makamal akhlak ama para hadirin anu kusimkuring dihormat dulur-dulur segama anu dimuliakan Allah ngo bahasa sunnya Puja sarang puji ura-ura utan kehairat Allah subhanahu Wa ta'ala Quran nugalawanrahhmat sarangng karuniana Alhamdulillah simkuring tiasa patepunglaung sareng masyarakat kesasholawatsalam mugi didungikan Kajung Junan alam Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tostongrobroleh gane punyalang-cileng terhadap bigauh umuring ceramahlong eh, para hadirin satu acan simpuring cumaita priyogi dijelaskan hela itu nupal itu tinggalin untuk mabas tagrah itu katainya para hadirin satu acan simpuring cumaita priyogi dijelaskan gelak yen simkuringmahhang Ibing lain Kyai sanes ulama lain ajengan sanes Ustad Hai anu hadir diG pada terang ke kurang telewi Ka Ibingma nganskur Bodor pelawak seniman artis bintang filmkun bahannya atau ayeuna sok terjun karena bidang dakwah ada bisa aya menyangka merunwe sok dakwah dabana masntren Masya Allah salahkah punyakuring mah tefungsi masantren boro-boro tahun-tahun bulan-bulan minggu-minggu wa jadi ulah kaget lamun ekeki ceramahna pasti bakal loba salahnatah lamun robba salahna tong bicara reka anu Salah lain Ka Ibing kajjen kumahage musalahmah jelas anu mangilmu punya anu mangil gesnya hobodorder kita ceramah agamalah mau ditanyakan Nah tuh maka dek apa dibayar tapi soksana Jan bari simpuring ka boga Harpan utamana kera dia-adi para pemuda orang diehara panaman kepira sujo baring ageken bari serri sugan singing timul keretekginahatian si Bodor daiken jeng bisa hen dakwah piraku ain kebisakankabita sahnya Hong mau balik besar siga siga Kyai Haji Zauddin Mjed Insyaallah lahir tiba bos tercukup pamin da diajar masing amin aminan maabo jadi sian keprok berarti suka Oh y kera dia di Budak Mora Kang Ibing menganyurkan lain pupujinya sok dia lajar agama Maker Mora daerah Ustadz syur Kyai seeur pasantren ayaah Bapak ulama se sok dia ajar lain nanaon bisika duhung tak rasaana maukan Ibingnya dalam mencacakan simkuring bahwa lamasantren A nangis jadi Kyai meen nama yang diajar agama Te kaburu pebalyut waktu najjengangan beas metak sok dilajar agama singjero tapi u poho dia ajar ilmu pengetahuan daya ke zaman kemajuan bisi tinggalun sok dilajar politik sosial ekonomi teknik diajar tapi agama sok dilajar bahasa Arab day bahasa Alquran tapilahhokia acara bahasa Inggris Perancis Jerman Jepang dari itu zaman kemajuan di Sitinya lantaran fungsi ngalaman hiji kejadian an pohokur umurta saya ingat hiji mangsa sibing di pentak ceramah adadab di Australia di Harpun mahasiswa University of New South Wales Sydney Anu hadirna bangsa Profesor Doktor jeng mahasiswa salyananti Anu muslim teh anu non muslimlim lobaha bisa ceramah di Utali lamun tebelu bahasa Inggris sabab diberi ceramah ke bahasa Sunnah sarrwajeng Hayam merita Harpun so masing-masinglantaran harita ceramah na nga dada asatu pira jeng singkat ukur ngabahas teh Al-Fatihah eta kita tamat. Tapi ayah jika jadian tanam moal poho. Saya ingat nerangkan Al-Fatihah maka bahasa Inggris. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah the compassionate the merciful. Alhamdulillah, Hirabil Alamin. Pray belong to Allah, the Lord of the creation. Ar-Rahmanir Rahim, the compassionate, the merciful. Malik Yaumiddin, the king of judgment day. Iyaka nabudu wa iyaka nasta'in. You alone we worship and to you alone we pray for help. Ihdina syiratul mustaqim, please guide us to the straight path. Karek ge sametinya aya profesor bule ceri. Lamun cek bahasa Inggris nama lewe. Kenaon atuh di pabaliut barangges beres eta si Profesor boleh nyampurkan Kasimkuring Ulantaran harita ceramah na dada asa tepira jeung singkat ukur ngabahas teh Al-fatihah eta kita tamat tapi ayah jika jadian tanah muapoho saya ingat nerangkan Al-fatihah pakai bahasa Inggris Bismillahirrahmanirrahim In the name of Allah the compassionate the merciful Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Pray belong to Allah, the Lord of the creation. Ar-Rahmanir Rahim, the compassionate, the merciful. Malik Yaumidin, the King of Judgment Day. Ia Iyaka nabudu wa iyaka nasta'in. You alone be worship and to you alone be pray for help. Ihdina syiratul mustaqim. Please guide us to the straight path. Karek ge sametinya aya profesor bule ceri muncul bahasa Inggris nama leweh barang beres et si Profesor boleh nyamurkan Kapuring Pak nanyakan namunnda bahasa sudahmah pertanyaan kira-kira Lur naon dibacaku anun tadi cesimpuring alpatiha itu naon endah pisan saya mau yakin eteta lain menang jelma dan Dijawab kukang ibing memang lain menang jelema eta mah kalamullah firman Allah umul kitab. Panjang pertanyaan eta profesor tungtunangan hiji pertanyaan akhir nama. Cing dulur bejaan kumaha carana lamun simkuring hayang asup Islam. Allah Akbar. Profesor Australia asup islam nah, lain kiai kubador Pak. Matak dialajar. Tuh. Ye. Kada mah kamu budak ngorah lah Pak. diajar ilmu pengetahuan teh lainnya jauhan karena agama tapi lebih yakin sibing me yakin karena Islam lain cek ajengan lain ce lain ah. menangangan serrangan Pak saya meyakin saya yakin yakinnya contoh cekur jauh lepat surat Yunus ayat 20 lka 30 anganzubil Wamayu Hay Minal mayitiita Minal Wa Minaliti Allah ngaluarkan anu hirup tinnupae mayita Minal ngaluarkan anupa tinrup ngaluarkanurup tinnupa anuppaeh tinnu hirup ditanyakan kukang ibing ka ba ajengan Kapak Kyai cepak Kyai eke jaga di akhirat Dimana gees kiamat anu marate di udang-udang kei tu gening jelas anu hirup pikal keluar ke tin pa cekangan tapi si ibing lain gigi mangsa di leweng Pak Pakaike jaga di akhirat dimana ge kiamat anu maraawate di udang-unddang kei tu gening jelas anu hirup pikal keluarken tinu paeh cekajngan berada di baru belakang orang sok dia lajar diajar diajar diajar diajar diajar diajar ulah memabokan lah bisi bisi ya, eh, nyinggung nyinggung seetik bisi ayam sok marabok dia nusok selebor kang ibing mah beda jeng bapak kiai jeng bapak polisi beda bapak polisi mah anak muda jangan mabok itu melanggar hukum heges nyaho jawab bapak kiai baru dak ulah sok mabok itu haram sumuhun terang lain gitu atau budak orang bisirek mabokturut ajengan koboy budak ora arerek mabok jumta kudungan tang jawab tanggung jawab bisireklerek mabok tanggung jawab asalsyarat Nahiji tongkapanggil jelemah itu mataklapun rek mabok neangan Imam kosong konci sorangan ke Sisi bingi mang mabok tong kapain ku jelema. Oh jelema eueuh nginum we. Awas tong kapain ku jelema nginum. Memeh nginum tanya heula aing jelema lain. Jelema kapanggih kene entong siana bejaan we. Kecuali lamun kieu asup ka imah kosong kunci cek si ibing menang mabok menang. Oh jelema eueuh nginum memeh nginum tanya heula aing jelema lain. Lain aing mah monyet teu sok atuh gerang arinu monyet. Mangga arareueut monyet anu ulah sok teh jelema. lamon hayang mabok entong melipe beK ganya minuman keras entong kasep lebar duit hayang-hayang te ngabok mangke bubaran tidak pengajian dia praktek entah bisa hayang mabokkanto teku dulu batuin setengah emer ke Insya Allah mabok ya baku polisi naonler ditanya Pak paling di polisi Sirihdah mau dibui bener diamah taat pisan karena peraturan karaktergal di bajuan ketika <laughs> dibakutet <laughs> Nah ada jadi bajuan yang mau protestete hati oranguhjuan ke itu pehode jadi nguruskan tangka tuh étant Ayeuna orang ngumpul de dia nga teh di nerraragakur binikma nikah nga neng lilik Sulistanawati sarecep Muhammad Latif Sumantri orang darwa kedayana mudah-mudahan neng lilis caraep platif rumah tangga na singgungtu raut sing lambat lambbut terang ibu lambat rambut ih lambat lambbut teh Ari lambbut teh lemes natina beteng urang lama lampu nyeri beteng teh Turos lambbut Ari lambat Hartina lila jadi lambat lambbut teh sing lila di Luhurteng <laughs> <laughs> Ker lilis neng lilis sarang ceklatif ya di doakannya Lilis jeng latif pamajikan jeng salaki Dina rumah tangga mah Kudu juga leweng jeng mau lilis pamajikan Dina rumah tanggamah kudu jadi leweng latif salaki caraoge kudu jadi mau jadi mau Umaha lain harvina lattifduga kauran Um peti lain liur Ari mauung teh raja hutan satu galak nu palingifikasiun tapi sakit itu raja hutan sakit itu galak na mau lamun mangi bahaya muakamana lumpat nanu aman pasti kalau sa aya mengatan lamunfat lamunnya dicerona aya mau nga mata mual ayaahwan asub kali lamunnyaho di jerona aya mauungan Ku-aran kita aak Ka ibing pangelana arek makalanker neng lilis panganten istri neng lilis sebagai istri yang didoakankang Ibing mudah-mudahan lilis sing jadi awlis jadi anis gelis ceksaha gelis mah kubu cek ajaran Islam pula gelis cek jelemahis cek jelemah mantes gelis sekurang bobos cantang tuhgelis sekurang India kurang India buat goreng cerang Amerika gelis Sekurang Amerika buat kurangrang Jepang mang goreng patutungji majalah potret ratu kecantikan negro berarti mata disebut ratu kecantikan ge cena digeriis roba pemuda negro mukaan tapi barang digali potretnya Masya Allah sibing mah diberrebu lant naun gelis na nu Hmah nuis mah wdu cek ajaran Islam awW nu hukumha nugelis cek ajaran Islam nu HD awasis gampang tapikhoirun Niaiai manta suruka ija absurda watuti uka ijata watfat bataka binafsiha wamaliksa itu aww nuis muhamah pikar sepen lamun ditempo taat lamun di Parentah ussalaki jeng bisa najjaga ngaran jeng kahormatan salaki kommo lamun kewumangansa itu sok eh, sok emang emang emang saya pun lah sok sok saya pun lah sok sok tenang lah lamun ditempo tayu mata neng neng lilis ibu ece wa sok eh, sok emang emang emang saya pun lah sok sok saya pun lah sok sok tenang lah lamun ditempo tayu mata neng neng lilis ibu ece wa awe muslimahmah kudu ngagelis lain ula namun aya ajang nyebatto ngagelis salah kudu ngagelis ngarah resrespon anu nempok nemponki hari ayaah nama ditah AwW tegasgelis pipi diemppul hais dimehongan biwir diberman ngarah rese anu nempok sah batur layar tancap reka onangan are kulin ka kota ngagelisrah resep punemppok sah Batur tapi diima Harpun salahki dandanan Masya Allah isuk-isuk Bu dialia keku kabel kutanglada dah dire itu kali Re ma resep pungah yang motretku Mariam Ye Pak apa lilis pangijeng lattip ibu Papak jeng Bapak akan pangijeng modalnya mau ukur hiji cinta untuk cintamahese bedodog maungka cinta cinta teh garis pesarna dibagi dua hiji mawadah dua Roma kesakinah maueri harimawadah lahir ya ba ningali ibu ibu ningali bapak ningali lahiriya nahra ba ga ningali ibu aduh resep ningali bibirna resep ningali ibu upna resep ningali kulitna Ibu gitukah ba aduh hasap ningalijangkna resep ningali pumisna resep ningali trompetna mawadah lahiriya udah kajian kasek ke odobetan oh, makanana haon mawadah lahiriya tapi mu ngaranah lahiriya bisa robah robah naku umur ku moneter bisa robah bu mutadina gomplok beki kolot beki curi wisla-lila turun juga anak manu kulit nutadina kenceng beki kolot tinggallalelala juga do kacayaan tadi mana mawadah guys robah ulah kaget lalaki mah sopinah nempok mawadah sejen bing sok apa disisrat ajaran agama juinalinsiguskhawatimina ni dijadikan lalaki ma cinta jeng syahwatww tuhbu mataklamunmun ngaretningis ngamel malah ibunya kudu sur Alhamdulillah nuhun gustdiing sa normal titan ke hay ngareretan mebi kang pandrowa menang ningali nugelis menang sakali eteta mati Allah anukadwa katiluttong diturut eteta di setan lalaki sekali nugelis mah aduhis Allah menang tanuka menang di mana nanya dimana mawadah gesroba supaya salaki mitte pinah gewat gantian kurohmahmukanya lamun ge ka kalian kanya ah catat mual aya lalaki nunyeleweng tipa majikan anak mual lain cepattur ibing Ka ibing ma juga ko ge bintang film pak lamun ke syuting film ibu eteta ngaran awewe Masya Allah timiti anu maje na se strokeken nepi kamu aya robu boho kasih ibing loba cibing kamu jujur lah tapi didinya ayaah Romah diamajikan anak numnalian ah si Bogo kaing pedahweing terboga duit Aing terboga duit mecantang tuh siadaken air rasta ingat kepamajikan terboga duit yang menganykan rokok kawarung balik Dei kaimah ah si Bogo kaining tersehat Aing kesehat magring mecantang tu ngurus pemajikan masuk angin memangroken balik De Kaimah salah sahji ciri lamun lalaki geskatalianku Romah yang jadi mun musuh teh papanggih deui papanggih deui tareh wawu mun gede mariwe mata turutan tah latif lilis rumah tangga mah jaga kang ibing 35 tahun rumah tangga jeung pamajikan alhamdulillah sarege patongong-tongong Kang Ibing nongongan lalangit, pamajikan nongongan dipan. Dah, nges budak matong siri mau kepikir sia. Tah, patongong tongong, <laughs> Tuh, Kekara kepikir eh uh, heuhnya Tuh menyenangkan bila dipandang. Tak. Kemudian anu kedua aww anu hadema taat lamun diparentah kusalaki asal parentahna tidak melanggar ajaran agama Islam hari melanggar ajaran agama mah ulah neng neng jadi pemajikan akang akang rek pindah agama wayah nawe neng kudu milu entong saya plaih Ari aww anyar panganten mah ta kaslakinda anyar pangantencingis penggera siapa tuade og saya ambilin rokok duugdu bernyamur kenda anyar keneke anakgusgenp mimiti siman tangungmarok nyebut cokoangan <laughs> Quran ye terbu aja panantin Makkomomo kebobogohan malah loban itu mereka olehlek lalaki so kebogohan masa beca jeng kabogo aya yang hitut gedeemppet-emppet ditahan daerah mungkin ma anakgenp diahajaktahya ubarnyatu gitu tak <laughs> tak tak mau dipareentah nukati lu AwW Nuhaemah bisa ngajaga ngaran jeng kahormatan salaki komlamun keuhma sabab ngaran salaki soka bawa ku pamajikan Ayayo lilis nikah jeng lattip tong kaget tem diserebut na ibu lattip lattip bager lilis cerewet ke bawaeta lattip cerewet pisan ibueta sah eta ibu lattipnya Ibu latif latif bag lilispeddit anggrek Bapak meni penit pisan ibu Ibu la tuh latif Insya Allah mama mawak kaliris sutur teh mengala ba makalis tuh bisa ngajagang ngaranjeng kehormatan salaki mata kuduapik pamajikanmah dadi urangma kadang-kadang sok salak cerewet ke bawaeta la cerewet pisan ibu saheta ibu lanyabu latif latif bag lilispedit anggrek ba bawa menipedit pisan ibueta ibu la tuh la Insya Allah mama mawa kalilis su Batur teh mengalak ba sahetailis makampalis tuh bisa ngajaga ngaranjeng kahormatan salaki mata kuduapik pamajikan mah dadi urangma kadang-kadang sok salah si Ibing jadi ketua RT pamajikan anak pemajikan nama pemajikan si Ibing we di uma lain Kang Ibing jadi ketua RTeta pemajikan disebut nah Ibu RT meni asal luwih RT tibatan RT atau pemajikan nepi kacap Oke di bawahku pemajikan ehtan salah Hai ibu pejabat sok asal lebih tipejabat jaga ngaran salalaki antar jaga jauh-jauh ngomong batur ngajaga biwir kunaun kang ibu menyebutkan gitu di luar negerimakok bang ngomongken batur teh ibu-ibu di luar negerimah urang barinya bar nga budak bari arisan untuk ngomong battur ngadadak je gala dicarita kun taanganny nimah loteng sayawengmong kabeh tatanga ganti tak ganti mobil CRT nya rarita nu paling hebat tapi nyaho ka nyicil nyicil na ayaah tatanga anyar ibu-ibu anyarpina gelis kugelis na diaromaongkencu resepnya ningalibu et anyar pindahgelis aknya mega putri ngannan jakalnya kami mitina kunaon gitu hari pamaji karena gelis hari salaki namanya jika perah bedog har Aisyah padahal teteh wailul likuli humazati lumaja cilaka jalan manusok moyok jeung ngomongkan batur cilaka bu matak mereka ngomongkan batur inget karena ceramah si ibing ditahan menges ayo naon ece nges Ucu, di kadeketan majiga monyet paduli teuing. Tuh. Bisa menjaga nama dan kehormatan suami. Hade. Ye, ya, Neng Lilis, Ibu, Ucu. Peraturan Islam, peraturan ajaran Islam keur awewe mah keras. Kade Neng Lilis ye. Ya. Contoh, layah Luana rozulun biimroaitin wamamahram temenang awewek padduduaan yang lalaki lamun tedibarenngan tekawa kumahram mahram dan haram dikawin lance haram di kawin aki ba aki pokoan haram di kawin jadi temenang aweWk perdudoan yang lelaki tak kecuali dikawawah kamu tadi namun Kao mu malam inggubogo doaan menang cibing tong jawab menang asal guys baroga STTB surat tanda tamat pebogohan ti Hargus diteborekbohan di kamarnggalapajung pu selesai lamun lain muhrim mata ibu menjaduh anak awW diperan kulalaki tong Sina dianp perrduaan Bu bisa asup angin étant angin anateya nga galaksa pelendung kabur reknaon tuh malah cek ajaran Islam nahaan takman ni idnizwa Temenang awewenga sepoga salalaki diajak ngobrol pulalaki sejen tanpa idini tikinaknyahota. diajak ngobrol kuma umpamanak Ky lattip beraya dimah lilis sorangan jawal ayah semah lalaki punnten Bu gupi palatip aya ke ayak diaanlusulawanniktulingi antosan dari disuguhan dari diajak ngobrol doaan sayalala monng tapi kang Ibing sobat salaki di kantor bebaturan bahlatettanga deket urusannya catat laun setan untukp jadi nukatilu jadi penyelewenngan kejaan malah cet ajaran Islam namun aweW nugas semoga salalaki ini meninggalkan Imah tanpa idin ki salahina eta aweWt dimurkai Allah jeng dikutuku malaikat Sanchan balikdekamah jeng di Hampurapusina mata ibu neng neng lilis it tinggalkan imah bebe kaslaki wayah na ajaran Islam menta izin menta izinmah gampang pis poin2 poin namun perlu bisa minggu Pakminggu harus pengajian kayaknce baai tapince ba mana-mana pad pejabat saat nyamper to ajaran Islambinging ajaran Islam meni keras gitu KwWT menang gitu lalaki mau balik puting bebas balik ini jam sabar menang lag lain di kekang dilindungi dijaga lantaran awewekmah mahal catat internet berlian lalaki mah besi beda besi berlian berlian Madinah Lomari dikonci kalau keluar negesa waktu-wak lantaran naon mahal etik700 juta hargaa turun besitara dia apik-apiknya di pasar Loak ditta rukun sisi jalan kauhujanan kapanasan Tahyangan katabrak petot Bengo di kilo besi hayang jelas besi tasi ibing ke bapak-bapak besi bungkul di semoga anakmoga incu gapa majikan deri jeung budak SMA eraak itunte gaya Kh soga leweng aya bakal mujizubil aya lamun nga cacat ngo anak Anggusku sa minggu dua minggu sabulan 2 bulan setahun dann sunuh hidup tercoreng inten berlian hati-hati lilis jaga mata ajaran Islamun pakaiean AWG gespeda ibu ditutup mango tiung nga ngocibab lantaran naun maaf wewenang kalaki lain pamajikan nana tapi inndungna Ayena lilis nikah jeng latif wewenang paling gede Madina lengan latif lilisku latif di bawahwa pinah ke Acehan kalau luar negeri kalau tuh bisawenang paling gede tapi lalaki tak si Ibing umur ganap 32 tahun wewenang lain dipamaajkan diinung. salah ngati kulantan ge nikah ge kawin ge rumah tangga pamajikan ke asa kawasa nepi kalau musalaki rek merah duit kandungna wdu susu lumputan dasunku pamajikan eta nusalah gelis ye neng lamunsa urang rek-merek kanu jadi inung nah ngape ja mereka ngibing mah entong dicare jeleu miskin mereka hidung te dinya ge Mereka inung sajuta digentosan 100 juta Allah arroja pemberi rezeki mau apa? Sabalikna pelit kanu jadi inung nyeri hatiun hati inung doraka salaki salaki doraka mah pamajikan ngemilu ancur ngebejaan we. Biarkan dek mereka inung mah. maka kabales jasa inung ku 100 miliar mau? moal sok kajun tak yuk ker yeuh keur panganten juta digentosan 100 juta Allah arroja pemberi rezeki mau apa? sebaliknya pelit karena jadi inung nyeri hateun hate inung doraka salaki salaki doraka mah pamajikan ngemilu ancur ngabejaan we biarkan dek mereka inung mah maka balas jasa inung ku 100 miliar moal sok kajun kajun tak yuk ker panganten istri enak ker panganten naraki ngarah gancang terhengusan kelang minum mula was Ariluna lalaki mah pamimpin Aww pemimpinletik regedek bakal pena tanggung jawab biirat an dipimpinan pemimpin Bapak RT Bapak RK Bapak RW Bapak Lurah Bapak Camat Bapak Menteri KB bakal pen tanggung jawab wamun si Ibing jadi ketua RT we jaga di at kitanya eh Ibing bener maneh bareto ketua RT Sumohun Rusa jadi pemimpin masyarakat RT Ruos kunaon pemuda di RT maneh lobakkan nih Nubok rekumasi Ibing tong jawab kenapa wa mau ingat ka dia majelmaun jadi pemimpin teh mau apa boro-boro na kaya serangan pajar gaga bahhtu waranian Paingan Umar binin Khattaba begitu kapilih jantan khalifah khalifah Bapak Raja Preiden namungara Republika begitu Kapili jantan khalifah ngecelak tenci sosah baring nga doa ya Allah mugi Abli singkiat nampi ia musibah tuh musibah diurarang lain kapili jadi RTG nangngkap wayang beleggute Aisyah merupakan teber <laughs> tentang jawab ter <clears throat> battu lain-lain ceramah sifat tukurtif begitu nikah and langsung jadi pamimpin keluarga ku malam menjaga ditanya di akhirat he eh, latif bener lilis pemajikan aninsumuhun rumahsa angin menjadi pamimpin summun kunaun lilis jeng anak anunchan salat Re rumah ataung jawab power mata kecep pelatif Kang Ibing Mami HP sebagai kepala keluarga pipin pamajikan je anak jaga untuk tetap Akimu salat adegan salat salat salat salat salat salat salat salat salat lamun sibing ceramah masalah- salat pasti dibahas setelah tinggal lantaran Lena naon kan Ibingmah lamun ceramah di Nuhajatgah terus terangesok bunga paccampur ju hariwang bungadir meni pin lain ganggut lain layar tancap lain bayang golek billaga cara masih Ibing bisa penuh siga bunga y cirina umat Islam cintakana ajaran agamana ngansok diterusken ku Harwang hariwang nanaon sokun la cara masihbing pinga salat subuh berjamaah di masjid ngansa jajar ge akiki ungkul ynu power di Bandungan itu melopak eh Pak di Bandung eh, tapi yakin dida apa ceramahbing diterangkan hati-hati Bu Pak y ciri-cirina zaman teh zaman Edan tiba lagi menceramah diterangkan wa zaman Edan percaya zaman Edan soksaksiannya malam salahsa malam jumaah bulan mulut bulan Rajab kuburan Karamat pinukul tinggal loher hari masjid kosong garrelo anu hayang penghar hayang naik pangkat ayaang tereh jodoh tinggal loler di makammah takokakbalikmah teh but hurufkabek kaj hujan kajek misilaang tehboro jadi kebunwi kang lain anti lainnya lainnya lah salah paham sabalik nah karunya kammbah nah are cekarunya kumaha ada bang sa lalicik Bu bersok tinggal Bengar hayang naik pangkat hayang jodoh hayang tere merekarekmah kopi pahit kopi pahitmah diberre kopi wa Ma bisa he eh bukaunya nga ram I orang mulai menta kuburannyhun maka Allah ia hanya sekedar perantara na maka perantara atau juga juwa beli tanah Gening rangkaikan Ibing lamunrek menghadap kejabat jelemah penting bisa langsung kuruka keamanan kasatpam Huga sekretaris huuka wakilna keat jelemah Aduhmah Pak adikadik cek ajaran Islam jelelmamah KB tejang um te penek tehiung tebodas tedekokongjabri kepitak sarru KB yang dinilai anu dipunten mahmama perbuatan iman jengtakwakna Ari pukus mahjelma pangkat pejabat orang penting anu penggar ya pukus anu jajak kam maka naga mobil ngapri dikawa maka sirinenda pukus pu mipagara sok tempo ya minu ka anungan ter makam Opatan barero ye masih mandi daerah Bobbos macan ayah di Jakartaama Kang Ibinggo goddeg yo di Jakartama kuburan ge kuburan guys di kelas-kelas kuburan aya kelas siji ayat kelas 2 barisarwa di ruang dantes suhan badai di kelas siji Bapak dikurap keumu Nagali narada jero Amati ayah biaya di kelas diruai manga tapi sukuna nolol pante <laughs> Ustad jeung kobo ngareneg di masjid ma menang Tuang macu jeung direktur ngarene giah menang Diijasa SD datang tila sokoe dis saep Doktor Anas Kapanerian goah nawe di tukangngeta di masjid Daca ngadeenge peraturan di masjid punntennya anu SD kapalng kewe <laughs> di masjid mana. tingali ke salat berjamaah dipimpin ku hiji imam imam ruku-ruku imam sujud-sujud sadanya kompak dipayunun holik sang pencipta ting imam biasa SD di tukang dokteran SKB itu urusan dan mungkin imam ruku kela SD dokteran semalwa kami luar nah bisa ikut bulan puasa eta bulan puasa peraturan anak sarua waktu na imsak imsak kabeh arek tukang macu rek direktur eren bukana maghrib maghrib syarea dan tesugan bapak gening jam tilu siang terus tuang apa dokteran? yes. ha tak bisa atau karunya nu SD jam 10 peting pepelengkingan kene kunaon tak buka SD <laughs> pae atuh tuh naon ibu atuh an tukang macu He Bapak direktur hekoboy dan Luth Bapak Ustad ayaah paminta nges langsung utni astajibkum gerama rent kami kami pasti ngambulkan etajjang di Allah sarana lain gelar-goler di makam mah takkokak bisi musyrik ayaah waus wastanubri was pentakku sabar jeng salat bener udang tengah peting tahajud tahajud doa bisa Arab sunnah Allah mengato hayang nawan hayang bunghar hayang naik pangkat hayang ter jodoh hayang itu hayang y hayang rezeki malah hay yang rezeki sibing mementana gara-daerah are Um ada rezeki salatsok ingat-ingat taen di rezeki warjudni warjudni itu bari salat warjudni panaien rezeki warju nih Kulantaran Tengarti bere salatiri Gu reksi hari tadi tadistadjar asal apag beonju lamun dimana salat gespees tibatan Bulargoda di makam-makm Karamat ayam luwih alus wawanal Insan biwaliidahi alatku umhuku Mangkarade kakolot mareh utama na ka inndung nga lairkan tak inung ba jelemah nama Balegu dukun didatangan makamkaramat tidakangan Aririk inung diaran tep Dorakak kating cekmah muliarakati inung ancur jelemahaba mencek in mulia are naonmahbu Pak si um na dua tahun lamun dek ini keluar kota keluar Jawa keluar negeri ke tempat sangat loba teluh ganggaung warjid wallahi tara nyelapkeun keris dina cangkeng tara neangan dukun paranormal ah teu percaya komo tukang pelet teu percaya pisan aing mah tukang pelet tukang pelet pamajikan tukang pelet juga gegetu teu teu percaya balik we bebeja ka indung ma Abdi badeka di itu diditu juri telu gangjid singt Alhamdulillah genep 32 tahun umur wa ngajaran diletak juri pahit tapisaksian ku wani juriletak sibing de Allah diletak sok juri letakku siing malam salahsa si diletak waing meminggu cirian meminggucurigit rezeki salat ge besok ingat-inggat taen bari di men terzeki warju nih warjuni itu bari salat warjuni pantai penggen rezeki warju nihnganku lantaran tenngerti bere salat mendirimu Gu rezeki tadijar asal apagonju lamun di mana salat gespees tibatan bullar gode di makam-makm Karamat ayayan luwih alus wawaalwaliidahilatku Makakolot mareh utama Ka inndungin lairung Bapak jelemah nama Ballegu dukun didatangan makam Karamat didatangan Ari Inung dirang tep Dorakak Kajenting cekmah Mulia Dorakati Inung ancureta jelemahnya sabalik mencek cek inungna mulia arek naon emah ya bu pak adik-adik si ibing umur ayeuna 62 tahun lamun dek ini keluar kota keluar jawa keluar negeri ke tempat sangat loba teluh ganggaung warjit wallahi tara nyelapkeun keris Christina cangkeng tara neangan dukun paranormal ah terpercaya. percaya komo tukang pelet terpercaya percaya pisan aing mah tukang pelet tukang pelet pamajikan tukang pelet juga gegetu teu percaya balik PBB Jaka Inung ma Abdi badeka ditu di itu syur jurig syur telu ganggaung warjit cek inung jung sing salamat alhamdulillah 62 tahun umur wallahi can ngajaran di letak jurik ting pahit meureun tapi saksian ku sararea wani juri ngaletak si ibing demi Allah diletak deui sia sok juri letak ku sia aing malam salasa sia diletak ku aing malam minggu cirian malam minggu mah juri geus seungit Hai salat-shot salat salat salat salat salat lain kekuburauran salatshot salat salat salat kernut can salat tapi saya yakin anu hadir di dia mah kabeh ge sok salat meren maka meren bisa aya hiji menu ican tapi dia yakinlah sok salat kabekmer mahker cadangan ye masalah ku kor la naku minlinaka jawab kamit jelas tegas tidak ada tawar menawar kaj pengajat ha manggil terkenal ke luar negeri percuma salatka tanyaken kaj mana salat salat salat salat salat salat salat salat salat salat aduh pak Bu lamun urang antara salat pembalasan mantap udah jaga di akht di dunia geget terasa lain cek Batur bahlah bahasa si Ibing pertama kali pisan reka Mekah puntennya Abi Koboy tapi Haji bahasaah pertama kali pisan Kang Ibing mereka Mekah kukolot dijaan Kdek jalu segala ama perebuatan maning dii di lemur di tanah suci mah di Mekah di Madinah sok ditemrak temrakkan wawalesna mimiti nama kepercaya bu malum koboi sumuhun-sumuhun tanah hati menyengsirikan tapi delapan kali singkuring ke Mekah delapan kali nyaksian ngalaman kejadian aneh Masya Allah 100% saya percaya teu bisa dianggap beri Mekah Al-Mukarramah Madinah Al-Munawaroh Ya Allah Ya Robi saya Kang Ibing pernah ngalaman nyaksian ningali kejadian aneh nuta sub akal loba omong dipanggil bagi hariwasan ingat-ingget kan buka dosa naon di lemur anwaya hubunganjeng cairgukuk ceri Pak rumah sayayi akan tak ikir nyawakit karenabo malahaya jamaah haji aneh Bu barang bus kosa Mekkah linggunginggetti kal Kidul lengan dengan kikiane jika menghitung duit barang di pepai papapatek cenahker di lempurna sok rajun rent rentnten kalasan di daya tukang rentensia malah tahun salapan opat mah si Ibi ngalaman kejadian aneh tak jelemana hirup salapan obat saya ingat haji Haji Akbar ayaah peristiwa mina yang tahun salapan obat makang Ibing di Mekkah di Madinah pagawean isuk-isuk berang sore peting tengah peting subuh pegaweian sibing di Mekkah ngantur ngantur awewek anu sasabeta Haji loba kasih I kasih malah mang sama aya u Libanon aduhis nabu majalan kaget di sana begitu kapangi mainang ngaungun bari cirik kan ibing balik balik na sibing sasap sampai sap timbu nepe ka cerik jena batu sisi jalan be nga gupuk inget- inget ya Allah naon atau dosa na aribra kita tadi habitat bintang film labun kesyucing film pegawe sibing ngantur ngantur awewek gelistahti harita saya kapoktara deh ngantur-ngantur awewek anus kolos. karena hanya orang Arab ngomongnah tadimati pasar baruontak itu sok salat salat salat salat salat salat salat salat penganganya Rasulullah didik salat mah tim mimmiti budak umur tujuh tahun